Gyrė šitą mirtį gražiai atvažiavo, mažu šitą mirtis vėl miškais keliavo, mažu šitą mirtis vėl miškais keliavo. Gyrė šitą mirtį gražus jo žirgelis, mažu šis žirgelis per pragarus keliavo, mažu šis žirgelis per pragarus karalius keliavo, gyrė šitą mirtį, gražus vežimaitis, mažų vežimaitis į potaridantas, mažų vežimaitis į potaridantas. Gyrė šitą mirtį, gražus marškinaičiai, mažų jos vilkės, mirusie vaikaičiai, mažų jos vilkės, mirusie vaikaičiai.